Të frytshme në jetën tonë dhe të shpërblyera ditën e takimit me Zotin tonë. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të madhëruar, me suren El Kijame. Kjo sure që vetvetiu nga emri i saj na tregon për përmbajtjen që ka kjo sure dhe udhëzimet që i përçon kjo sure. Në takimin e kaluar kemi marrë ajetet e para të kësaj sure, kemi sqaruar, kemi shtjelluar betimin që me të fillon kjo sure, pastaj edhe disa detaje të rëndësishme që shpërfaqin brendinë e njeriut. Brendinë e tij që realisht ajo është që përcakton reagimin e tij të jashtëm, edhe pse ai mund të shtiret me arsyetime tjera të ndryshme. Përkundër faktit se Allahu xhel-le xhelaluhu në vazhdimësi njeriut i dërgon argumente, fakte, prap ka kategori të rebeluara që refuzojnë shpalljen e Zotit dhe udhëzimet e tij. Dhe Allahu xhel-le ue ala ka përmendur domethënë në fillim kemi cekë atje se problemi kryesor i njeriut është edhe në suret e mëhershme problemi i tij kryesor është dëshira e tij e madhe për të lundruar i lirë në botën e epsheve, në botën e kënaqësive të përkohshme, për të qenë i pakufizuar, I pakufizuar vetëm në aspektin e kënaqësive të përkohshme, mos të ketë diçka që e privon momentin kur ai një gjë e dëshiron. Kur diçka i ka qef me bë, mos me pas dikush që i rrin mbi kokë thotë nuk bon kjo. Ngase këtë zë njeriu nuk e don, këtë tingull nuk e pëlqen njeriu. E pastaj për me refuzu këtë tingull dhe këtë zë, ai Domethënë, fabrikon dhe trillon arsyetime nga më të ndryshmet. Dhe pasi që Allahu xhel-le ue ala në, pa, në pjesën e parë të sures El Kijame përmend argumentet dhe tregon se kush është Zoti xhel-le ue ala dhe sa preciz do të ringjallet njeriu duke përmendur edhe majat e gishtërinjve pastaj Allahu xhel-le ue ala përmend edhe zhvillime dhe ngjarje nga dita e gjykimit që për njeriun duhet të jenë me të vërtetë duhet të jenë me të vërtetë shqetësuese dhe duhet t'i trajtojë me seriozitet. Ato ku Allahu xhel-le ue ala përmend se atë ditë nuk ka ikje, njeriu do të kërkon ku ka strehë, Edhe gjithçka do del përpara, që nga fillimi e deri n'fund çfarë ka vepruar, nuk do t'ik asgjë, nuk do t'fshehet asgjë, nuk do t'shlyhet asgjë, gjithçka i del përpara, me të vërtetë, domethonë një lajmërim i kësaj natyre për njeriun do t'jetë shumë vetëdijesues. Shumë vetëdijesues. Ta trajtojë me seriositetin më të madh të mundshëm. Allahu xhelle ue ala pastaj të nderuar pasi përmend se njeriu do të informohet hollësisht për krejt çfarë ka bërë nga fillimi deri në fund. Junebeul insanu jeumeidhin bima qaddama wa akhar. Njeriu at ditë do të informohet hollësisht bima qaddama wa akhar. Atë që e ka bërë edhe atë që nuk e ka bërë. Një kuptim. Atë që e ka bërë nga fillimi e deri në fund. Qysh atë që nuk e ka bërë, ka pas gjëra që është dashur me i bo. I ka lënë mbrapa. Kjo akhar jep me kuptu që nuk është bash nuk është bash problemi veç te mohimi. Po kjo është hala ma serioze se këtu hyn çdokush prej neve. Kjo akhar është një lloj prolongimi. Do ta bëj nijet e kom kismet Akhar, e ka vonu, edhe pa dyshim se vdekja e ka zonë para afatit kalendarik, kur ai po supozoj e ka pas ndërmend me u pendu ose me u largu nga një punë e keqe ose me bo një punë të mirë. Çka Allahu xhelle ue ala na paralajmëron që ky lloj mentaliteti i shtyrjes së afateve për t'u përmirësu, për t'u pendu, për të hjekë dorë nga një punë e keqe, është një çështje që njëriut ka me ju kujtu ditën e gjykimit. Edhe për këtë shumë keq ka me u ndi. Në bima kaddeme ve akhar. Atë që, domethonë, e ka bërë edhe atë që nuk e ka bërë. Edhe atë që e ka bërë nga fillimi e deri në fund. E tërë periudha jetësore, që nga koha kur fillon të shkruhen punët e tij nga adoleshenca, e deri në moment të vdekjes, gjithçka i prezentohet. Paramendo, nëse ka jetu për shembull 70 vjet, 80 vjet, 60 vjet, sado koftë, apo, nga mosha 15 e deri deri në moshën e 55, 65 e kështu me radhë, është një periudhë goxha e gjatë. Veç me vjet sa është e gjatë, paramendo me përkthy në javë e në muaj, paramendo me kthy në ditë e në orë, nëse në çdo orë, çdo minutë diçka ti vepron, mendon, planifikon, gjitha këto regjistrohen. Gjitha këto regjistrohen, këto shkruhen. Edhe Allahu xhelle ue ala thotë se krejt ki me i pa. Do të informohesh hollësisht për gjithçka. Mjafton kjo vetëdijesim për njeriun, domethënë që të shikon se athua vallë çka po, çka po vendos para vetes tij, qysh, si po e shtron rrugën e tij drejt takimit me Allahun tebareke ve teala. Kjo kaddem është një lloj, një lloj, domethënë, shtrimi, një farë lloj, vendos diçka ato përpara. Andaj, ti, ti je këtu në dunja, por ti vazhdimisht vepron. Veprat e tua shkojnë te Allahu para teje, ti je i fundit që shkon. Apo, dëshmitë për ty shkojnë para teje tek Zoti tebareke ve teala, ti je i fundit. Prandaj, ti realisht me punët e tuja, me angazhimin tënd, e shtron një farë rruge. Si do të jetë udha jote tek Allahu tebareke ve teala? A do të jetë rrugë e këndshme e mirë, do të udhëtosh qetë, Në rrugën e ibadetit, adhurimit, apo do të shkosh me tundime, turbulenca edhe probleme të ndryshme. Madje dhe fjala ibade, e kemi sqaruar, domethënë në gjuhën arabe nënkupton rrugë e shtruar mirë, rrugë që ecën në të lirshëm, pa tundime, pa turbulenca, ibade. Andaj, ibadeti është rrugë e shtruar mirë për tek Allahu tebareke ve teala. Qysh po e shtron ti rrugën? Bima kaddeme ve ahhar. Bel insanu ala nefsihi basira. Edhe pse njeriu është shumë i vëmendshëm, edhe domethënë, njeriu e, ka dijeni, e din mirë se çfarë ka bo. E din mirë. Për shembull, ka mundësi njeriut mos me iu kujtu diçka para 30 vjete, kushtimisht po i themi, po. Por në epilogun përfundimtar të vlerësimit të tij, e din ai deri dikun qysh i ka hesapet, apo, e din. Bel insanu ala nefsihi basira. Allahu xhel-le xhelaluhu e thotë, domethënë se njeriu, domethënë, e, e, e, është i vëmendshëm ato, i kujdesshëm. Edhe një nga kuptimet, bel insanu ala nefsihi basira, apo, është kjo ala nefsihi, në gjuhën arabe e ka një farë lloj kuptimi të një kundërshtimi, kundër vetvetes. Kjo ajet tregon të nderuar vëllezër, se njeriu me gjithë faktin, me gjithë faktin, se e din se nuk është mirë, e din se nuk është në rregull çfarë po vepron, prapë vazhdon ky proces domethënë i, i veprimit të dhunshëm, kundër vetvetes, kundër ndërgjegjes, kundër natyrshmërisë, Allahu xhel-le xhelaluhu njeriun bën me dije, që, që kush o njeriu. E din, prandaj për shembull, të nderuar vëllezër, njeriu mund të jetë nganjëherë në, në mjegulla, nuk din saktësisht, a është kjo punë e mirë, a s'është punë e mirë, disa punë, por në shumicën dërrmuese të qëndrimeve të veprimeve të tij, e din, E din o n'rregull nuk o n'rregull, e din shumë mirë nga brendia e tij. Dhe ky lloj kjo lloj shpërfaqje e kësaj brendie nuk duhet kuptuar si demaskim, se Allah po e demaskon njeriu. Jo. Po don me vetëdijsu përgjigju thirrjeve të asaj që e dinte se kush po thirr aty. E dinte se për çka bëhet fjalë. Mos puno kundër vetes. Për këtë arsye edhe mëkati të nderuar është një lloj zullumi. A është zullum mëkati? Gjynahi është zullum. Rabbi inni dhalamtu nafsi. O Zot, i kom bo vetes time zullum. Zullum ti i bën dikujt tjetër e kuptojmë qysh. E qysh i bën zullum vetvetes? Po kur punon kundër vetvetes. Punon kundër vetvetes apo? Dhe ne e dimë që njeriu llogaritet për mëkatet e bëra me vetëdije edhe me vullnet. Prandaj pse ka raste ku njeriu me vetëdije të plotë edhe me vullnet të plotë punon kundër vetvetes tij tu e di se kjo është kundër vetvetes, qe kjo është zullum a. Prandaj kjo është një me të vërtetë një situatë të nderuar që çdokush prej njerëzve kalon nëpër to apo. Prandaj Allahu xhel-le shanuhu thotë walau alqa ma'adhira. Edhe pse ai tenton të arsyetohet. Tash këtu i kemi dy gjëra që duhet me i kuptu, të nderuar vëllezër dhe motra. E para është se njeriu e ka një zë të brendshëm, që vazhdimisht troket në brendinë e tij, e ka një ndërgjegje. Dhe kjo ndërgjegje e brendshme është një nga argumentet kryesore se njeriu është krijesë e Allahut tebareke ve teala dhe ka përgjegjësi. Njeriu tenton për shembull me thonë, nganjëherë dikush bën pytje, kërkon argumente për ekzistimin e Zotit, apo, kërkon argumente për shembull për ekzistimin e kësaj, e kështu me radhë, apo. Në rregull, nëse ka paqartësi të caktuar, duhet me ia shpjeguar. Por a ka mundësi njeriu deri në atë shkallë të ketë paqartësi për të besuar në Zotin, saqë opsioni i tij që ia qetëson zemrën të jetë mosbesimi? A është e qartë? A mund të ketë qaq paqartësi njeriu saqë duke besu nuk bëhet rahat? Tash duhet për mos me besu me u bo rahat. A ka mundësi që njeriu me me me me, me bozir? Jo, s'është e mundshme. Nuk është e mundshme. Andaj Allahu xhelle thot, "Basira, kjo kjo e brendshme është e cila realisht apo nuk të lën rahat kur ti s'të lën rahat." Nga se t'ngacmon nga brendia e, e saj. Për këtë arsye edhe nganjëherë, të nderuar vëllezër, njerëzit kanë përmend argumentet e caktuara nga brendia. Nga brendia, pejgamberi salallahu selem, kur ka ardh një me pyt për mëkatin, ka ardh me pyt për mëkatin, jo për mëkatin e qartë, për shembull, e s'ka ardh me pyt, o i dërguari i Allahut, a është alkooli haram, e ka dit, ama ajo, ka disa mëkate që Na mendojmë se nuk e dimë që janë haram. Na mendojmë. Ka njeri për shembull të vështirë ta ketë, se e di çë është, ka mundësi, po nëse është, fillan me u arsyetu. Shih ka sa bukur pejgamberi alejhi selam, domethënë, e ka, domethënë, sqaru këtë çështje shumë precize. Edhe pse njeri prapë, përkundër kësaj qartësie, tenton me e mjegullu. Kjo është prirja e njeriut, Allah po thotë, tenton me e mjegullu. Ama çështja është e pastër. Shiko çka thot pejgamberi alejhi selam. El ithmu ma hake fi sadrike wa karihte an yattali alayhi an-nas. Çka mëkat? Ajo që ta grith gjoksin mbrenda, s't'bon rahat, edhe s'ki qef me dit njerëzit. Sa gjynah njerëzit bojnë kështu? S'ki qef apo? Për shembull, do punë t'caktume që me bo, për shembull, me bo publikisht ose ose po me i vet njerëzit, e din çka t'i përgjigjen apo. E po pse pra s'po ki qef? Për shembull të nderuar vëllezër. Ne si njeriu, s'po flas për atë që tenton me kon i sinqertë e i edukuar me Allahu xhelle ue ala. Po ne si njeriu për shembull, punët e mira, ka bo ni punë mirë diku për shembull apo. Ka bënë diku një punë, i ka nimu dikujt diçka. Edhe i përhapet. A mërzitet? E kanë shkru gazetat për ta, e kanë kap kamerat, o mu m'kanë kap kamerat, apo. A mshefet e ikë dikun tash një një muj ditë mos me pa se shkun e gjetën tu bo mirë. Ai ndoshta ka kësi insani dikun po, po flas për neve që sa e qimë, që sillemi qëtu, apo, në po. Po unë s'dashta po që alhamdulillah Allah e boni, e normal është që m'u gëzu njeri. Nëse nuk ja bën hizmetin, edhe Allah e përhap, kjo është rregull, kjo është përgëzim i Allahut për robin. Ato kjo nuk ka diçka e keqe. Po do të thotë po s'mërzit kjo farë punë. Po. Ku të kap? Ama ka do punë që me të kap kamerat për shembull? A gëzosh nëse për punë t'mira? Jo. E po çka e bën që sa mirë thotë? Ose për shembull ndo punë që a mundesh qaq lirshëm, qaq mirë, qaq rëndom, bismillah e me e bo. Për shembull, qysh e bën bismillah kur hyn n'xhami. A mund qaq qetë shpirtnisht me e bo qat punë për shembull bismillah. E sheh që po të grith ka pak. Ti munsh kundër vetvetes me punu ama, e din që nuk je rahat. E po qikjo që Allah thotë belil insanu ala nafsihi basira. Ai e din shumë mirë, brendia e tij din do punë shumë mirë. Do të mund marr te hoxha, mund m'i mbledh këtë dijetar të dunjasë e hallall më apo kjo çështje e jashtme. Ama Allah po kjo s'kryn punë tek Allahu. Te ka mot punë që e mran që ti e ke ditë, kah po anon, ti e din atë. Ti e din shumë mirë çka puna, e din ti shumë mirë. Ti e din pse po e vet këtë, pse s'po vet këtë. Ti e din për shkakun pse po e formulon këtë. Ti e din atë. Andaj, me u lajthit dijetari, kuptoni këtë drejt, me u lajthit dijetari nga pyetja e dikujt është normale. Ndodh, ngase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend mundësinë që edhe ai të lajthitet. Qysh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ndodh që të vijnë dy vetë prej juve, gjykohen tek unë. Njëri prej juve më orator, elhanu huxhxheten min sahibi, më i aftë me formulu argumentin, pretendimin se shoku i tij, thot edhe në bazë të çka dëgjoj, ia dho gjykimin. Thot nëse me oratorinë ia ka marrë hakun vllaut vet, ta dinë se ajo që ia kom da është hise e xhehnemit. E n'dunja e ka marr, e ka marr pronën, e ka marr hisen, e ka marr n'dunja e ka marr. Thot pejgamberi ma ka da, çka po doni ju? Sahi, na krejt jemi u kry, besojmë tek Allah, mund thot pejgamberi ma ka da. Ja, shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ani s'un thot ma ka da pejgamberi. E din se pejgamberi sa selam pos me shpallje, përndryshe gjykon me gjykon me t'jashtmen. Të tona gjykon me t'jashtmen. Mund të jenë disa rrethana të caktuara, mund të ketë argumente anësore, në rregull është ajo, po. Por në esencë ne jemi të obliguar të gjykojmë atë që shohim dhe atë që kemi para vetes. Prandaj bel el insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. Ky, domthon, çështja e parë domthon kjo thirrja e brendshme, kjo ndërgjegjja e brendshme duhet të respektohet. Mos lufto kundër vetvetes, mos lufto kundër ndërgjegjes. Përgjigju. Përgjigju qoftë edhe në vetmi, dikun veç vet ti dhe vetja jote, dikun veç vet, s'prish punë. Mos nuk është detyrimisht me dal publikisht me pranu asi, s'prish punë vet dikun ama sqaroji hesapet me veten tone për do punë, a në rregull qeshtu, a mirë qeshtu. Unë po them qeshtu, unë po bëj qeshtu, këtij i thashë qeshtu ama unë unë a jam në rregull. Belil insanu ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. Dhe çështja e dytë, vllezër, është se njeriu është i prirë për arsyetime, është i prirë. Shiko Allah, po, belil insan, insan, këtë insan jemi. Dikush ma pak, dikush ma shumë. Prandaj, ruaju nga arsyetime të cilat, nuk të, nuk të lirojnë nga përgjegjësia para Allahut të madhëruar. Ruaju nga qato. Njeriu gjithmonë mund të ketë arsye, jemi njerëz, edhe Allahu xhallahu ala e don kur robi ka arsye. Qashtu Allahu xhallahu ala e ka ofru lehtësimet për shkak të arsyeve që mund të ketë njeriu. Ama ruaju nga ato arsyetime që s'ki mbulesë para Allahut të madhëruar, Ti arsyetu e vërtet, por a ki mbulesë para Allahut për arsyetime? E qikjo është që Allahu flet për ditën e gjykimit, jeumul kijame. Në këtë ditë, domethënë, gjitha këto arsyetime, gjitha këto, domethënë, aktrime, gjitha këto binë. S'kanë bazë. Dunjaja është vend për to. N'dunja këto mbijetojnë. N'dunja këto mënyra të komunikimit janë aktive, mund të jenë. Mirëpo, a funksionon dunja kështu? Jo. Tash deri këtu Allahu xhallahu ala ten rozet e përmend këtë temë dhe për një herë inkuadrohet një temë, thush tash kush kush hini n'temë tash. Janë nja tri katër ajete që nuk kanë t'bëjnë me temën as para tyre e as pas e as pas tyre apo. A kem duke fol për kijametin apo? Kem duke fol për mëkatarin, për njeriun i cili dëshiron t'i hapet rruga e mëkatimit, që nuk i përgjigjet Edhe na kena me ta përcjell dhe kena me ta shpall dhe kështu me radhë, tash për shpallje, në përdo. Çka ka tash këtë temë, këtu në këtë, në këtu ajete? Vllezër, ka raste në Kuran, kur gjatë trajtimit një teme, për neve, në befasi një ajet, thush tash qiky ajet, çka ka të bëjë me këta, thush Se s'është nuk, nuk është rrjedha e ajeteve në, në qatë kuptim. Për shembull, në suren Ali Imran, Allahu xhallahu ala duke folë për luftën e Uhudit. Lufta e Uhudit është ngjarje historike. Ka ndodhë në histori të islamit, edhe Allahu po përmend tash këtë ngjarje, çka ka ndodhë, pse ka ndodhë, duke folë për luftën e Uhudit. Apo? Duke folë për luftën e Uhudit, për njëherë ti befas vjen një ajet, Flet Allahu për kamatën. Veç një ajet. Pastaj prapë vazhdon me Uhudin. Thush mos me kon që jena t'bindun që Kurani është tamam, s'ka, kush e ka shti këtë ajet të Allahut. Po. Thush ti me, me leximin tënd sipërfaqësor, s'un e kupton, çka ka këtu është kërë e të tëpër? Ka shumë, ka shumë domethënie. Ka shumë domethënie. Tash pse e ka kështu, tash tjetër çka, tash tjetër me vazhdu, mos dalim nga surja ku jemi, por du të them që ka nganjëherë, që i thujmë na nganjëherë, digresione të urta, dalje nga tema, po pikërisht janë ato tema. Del nga tema, simbas neve, po qaty ku del, qaty është tema, qaty mirë kqyre se ka diçka qaty, Edhe këtu, në aspektin tekstual, ka një dalje nga tema, në kuptimin tekstual, ama në kuptimin përmbajtësor, e udhëzimit, taman qetash në temë jena. Pse jena në temë tash? Po flet mos e, mos e ngut gjuhën. Ibn Abasi, sikurse ka në Buhari edhe Muslim, e ka përcjell, çka ka ndodhë me këtë ajet. Thot Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu sallam e përjetonte rëndë shpalljen, s'e kishte lehtë shpalljen, rëndë e ka përjetu. Edhe kjo rëndë e ka përjetu, edhe në aspektin e pranimit, me pranu, po edhe në aspektin e kumtimit, a e pranun, a s'e pranun, e gjitha, Allahu i ka thonë, mos u mërzit për ta shumë, ti je me kumtu, ti s'je me udhëzu, apo, domethënë, e ka qetësu Allahu shpeshherë, Fe idha qara'nahu fattabi' Kur'ane, kur na ta shpallim e jotja është fattabi' përcille mirë me vëmendje leximin edhe përcilli dhe ndjeki dispozitat. Kjo është e jotja. Ruajtja e tij, mbledhja e tij, s'është punë e jotja kjo, çka po ngutesh. Çka ka kjo temë të nderuar vëllezër te kiameti? Ç'kjo temë është? Disa dijetarë kanë thonë se ky ajet, këto ajete, po, qikjo temë, domethonë, ka tregu një ngarkesë të vazhdushme që ka pas pejgamberi sallallahu sallam, por ja që Allahu ka vendosë që pikërisht në këtë sure me e këshilu. A edhe ma herë ka pas kësoj pëshpëritjes me vetveten, për me e përsërit Kur'anin. A mundet me dhënë kuptim që nuk ka bash rasti pse në suren Kijame ka ardhur? Qikjo këshillë ka mund në ndonjë sure. A ka kuptim që ka në suren Kijame? Dijetarët janë munduar me dhon komente dhe me të drejtë kanë bo përpjekje të mrekullueshme për me sjell dobi pse ka në suren El Kijame. Unë do të përmend disa shkurtimisht pa një detaj e e, e, e shtjellimit të kësaj teme. E para të nderuar vëllezër është se Tema që po flasim për të është shumë serioze. Kiameti, apo kërkon vëmendje, përqendrim. Andaj kur mësuesi fol, nxënësi do me hesht. Kjo tregon edepin e e marrjes. Na shpeshherë i përzihemi mësuesit apo. Tu fol n'gjys' t'e marr fjalën. Se çka po gutësh, për me kallzu që jam tu kuptu, e kadal se ndoshta e pjesa që duhet me kuptu osht e kena kallzu. Ma vonë ashtu. Mos u gut. Mundesh që duke u nxitu me marr dijen, mos ta marr atë që duhet. A ka njerëz që nguten me marrë dije, kanë qef me mësu islamin, për shambull, temat e mdhaja, komplet me di çka po ndodh, po me marrë për dy javë, edhe u kryem, mos u gut, kadalë, ti ki fillestar, ti ki punë, hala me mësu, çka po gutesh me thonë, mos u gut, ngase, surja el Kijame, flet për gjykimin, apo, e problemi ma i madh i njerëzve është nxitimi në gjykim, Ne mos nxitojm me gjyku se duhet hala dije, duhet hala kohë, duhet hala argumente, mos u gut me, me gjyku apo. Ndaj shiko, këtu, ngase, këtu po folet për Pejgamberin salallahu alejhi selem, po është e vërtetë, mirëpo në rregullat e tefsirit thuhet se ajeti nuk duhet me e ndërlidh vetëm me shkakun e zbritjes, edhe pse shkaku i zbritjes e jep kuptimin, mirëpo pastaj kuptimi i ajetit është i përgjithshëm për krejt umetin, Kjo mos e lëviz gjuhën e mos bëj kështu, kjo e, e vlen për neve. Po në kuptim që na takon neve. Në kuptim që na takon neve. Allahu thotë n'suren Huxhurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e ngritni zërin mbi zërin e pejgamberit. A kjo veç për sahabe? Ata ia kanë ni zonin, na s'ja nim zonin. Për sahabe asht me zo, për neve është pa zo, në kuptimin e caktuar, apo. Andaj çdokush e ka hisen e caktuar të ajetit konform rrethanave, situatës, kushteve që e ka, është normal. Edhe kjo ajeti thotë mos u gut. Më së pari, mësohu me dëgju. Kushti kryesor i kërkimit dijes së duhur është me u mësu me ngu. Na mash na kena problem me ngu. Prandaj ka njerëz vllezër, unë e kuptoj që normal, edhe kjo pjesë ka probleme. Mirëpo, zakonisht diskutimet njerëzit i bëjnë për problemet me ligjërimin. Duhet me u përmirësu ligjërimi, me u shkurtu, me u zgat tema. Zakonisht krejt njerëz vijnë na bojnë nasihat neve qysh me ligjëru. Mund me pas defekte në zo njeri, apo, po ajo nuk, nuk e, nuk e përjashton mundësinë me përfitu nga përmbajtja. Ama kur s'ki art të dëgjimit, apo, i përcjell decibelet e zonit masanej, jo përmbajtjen. Edhe të hup komplet çka ka thonë filani se po bërtitke, s'po bërtitke, po bojke. Në rregull, po flas që duhet me fol qetë, s'pe përjashtoj ato, duhet me pas art të ligjërimit, kujdes, kjo është temë që ditë për ditë po e dëgjojmë. A duhet tash me u marrë me artin e dëgjimit? Po, mos u ngut ngo mirë. Merre nga gjitha anët, apo. Shpesh njerëzit për shembull fatkeqësisht vëllezër bojnë gjykime me një shkputje. Me një shkputje. Sot më dërgun një një shkputje, s'ka rëndësi, s'du me u angazhu me ta. Një shkputje dikun tema që këtë dikush e kish marrë e kish shpërnda, edhe tash një një kish komentu se kjo s'thuhet për Allahun kështu s'bohet shtopën. Tash që përës në thonë, kur e pash, e tema është shumë e përhapur, shumë e dëgjuar, shumë ka bo dobi, alhamdulillah, por, por, kur e dëgjon me vesh të refuzimit, del katastrofa. Lidhje me një njeri që ka pas një problem caktuar, ju ka lutë Allahut tebareke ve teala, që ka që, se s'ka diçka jashtëtokësore, por, po, në që veç me pas dëgju pak përpara, ish qartësu. Një dy shkputje tjera, ish qartësu. Ama kur njeri ka qef mezi pret me kap një diçka që e gjetëm, apo, mos u ngut, mos u ngut se problemi është që del jo serioz, se nëse ka vrejtje caktuara, jemi të gatshëm që T'i përgjigjemi, apo. Pozitivisht edhe me këshillë falënderim, apo. Prandaj mos u ngut. E dyta pejgamberi alejhi selam vëllezër është përmend se kur ka dëgju këto ajete për kiametin ka dashtë me shku sa më shpejt te populli me thonë Allahu po thotë kështu që çfarë lajmi ky që çfarë informate është kjo se njeri njeri gjallë që nga brendia i vlon Domethënë derti për për popull vet, për vend vet, për për për për, për njerëz të vet. Nuk mund me nejt indiferent, nin për shembull rrezik, problem që po i kanoset do thotë rrin komod rahat, qysh qysh mush me nejt valla apo. Qysh mush me nejt kaq komod, kaq indiferent, kaq rahat, qysh mush me nejt. Prandaj është normal që pejgamberi Nga brendia e tij i ka djeg, i ka dhimbë për popullin e vet, është normale. Që të Allahu xhelle i ka thonë shpesh herë pra. Mos u mërzit shumë, mos u ngut shumë, mos me qetësu kadale se udhëzimi n'dorë të Allahut. Ama kjo është derti, sahi, apo, na mund me menaxhu shpejtsin e, shpejtsin e, e levizjes, por me kon komplet i fiku nga brena, i mbyllun n'vetveten e tij duke shikuar interesin e tij e kështu me radhë a është ky besimtar i duhur jo pse është nuk ka kjo thot Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar po njëri që po ne zonë po zovon ata po nga dijetarët e devotshëm të mëdha Thot, a t'i kisha pas një dhetë burra me veti, dhe të ça po të vyjnë dhe dhetë burra, thot, me, me, me i shpërnda n'mahallat Bagdadit, me thonë, o, burra, a dini që keni me dekë, që çka është me thonë, ti kisha pas dikon se vetë s'po më shkon zoni, dhe. Ti mi pas një dhetë, çka kishe bo, dhe. Ose mi pas si kashë. Të njerëzt kanë imagjinata, apo, i pa të vesit, mi pas një milion euro, ça bona, për, për shembull. S'ka diçka që lëviz. Nëse lëviz diçka, lëviz në sherr me bo dikun, me shkym ni hajr, ni projekt, ni njeri me rrëzu, që të dikun me në me bo. Pse e kështu vallë? Andaj, edhe kjo është kuptim që na përket neve te la tuharrik bihi lisaneke, mos e ngut, edhe kjo këtë për me kiametin. Li ta'xhele bihi, inne alejna xhem'ahu, ne kemi përsipër me tubu. Andaj, edhe këtu është një mësim të në nëzë që ja për po kuptu se Ndodh që nëse i ka ndodhë pejgamberit s.a.s. edhe pse normal, një shumë të kufizume, shumë të vogël, po megjithatë është mësim për neve, që ai m'u ngarku me diçka që nuk i takon. E Allahu i ka, kjo s'është e jotja. Nuk, e kuptojmë dertin ton, po nuk është e jotja me majt n'men Kuran, na ta majmë n'men ty. E jotja është kjo, apo. e që i bje se njeriu shpeshherë duhet me shiku se a thu vallë, a jam në, në frekuencat e mija, të kompetencave të mija, të punve t'mija, mos po ja bajmë gajle do punve që s'jon, ani ti mirë që po ki gajle, po atë fuqinë e gajles që tu, bajë që tu, se tu bajt gajle për do punë që s'të takojnë, tani punë që t'takojnë s'po ki gajle, se normal se e ke harxhit gajlen dikun tjetër, Ruje energjinë, ruje fuqinë, potencialin për gajle që duhet me i pas, apo. Na, që kjo është e jona, apo. Që kjo është e jona. Sikurse ka thonë Abdul Mutalibi, e mushrik u konë, po do punë i ka marrë vesh nga jeta. Kur i ka thonë Ebreheja, unë t'i kom marrë devet, apo, Edhe po do me ta rrzu Qabën. Unë kom dit që njeri burrë, njeri po menoj kom ni për i fjalë paja. E n'ven se marë ti me më lutë, mos me ta rrzu Qabën, ti po lyp devet. Ça ka thonë? E mushrik, idhujtar. Po në e rani, devet mu më vynë, se pa deve s'kam ça boj. Qabja ka zotin e vet. As jena kon këtu kur e ka ndreq, as kena me rujtë n'ardhme. A, a ka, wali, ka thonë, wa lil bejti rabbun jahmih. Apo, Qabja ka zotin e vet. Çka ka me të bo, një, një, një grusht, domethënë arab, pa armatosun me një superfuqi. Ama mu devet më ishme me kthy, e nëse ke jo me të tani vazhdo lufta me, me Qabën më ishme luftua. A kjo, kjo nuk është larg asaj që ta rrzu me lënë Qabën njeri, jo, po domethënë që e ka kuptu që Ky sen s'është punë e jeme, lonë, s'kam, s'kam dorë, s'kam çka bëj këtu. E shpesh merremi me do punë, no, ja do punë, jashtë ta kompetencave tona, jashtë ta komplet hemisferave tona, kështu me radhë. Merru me do sene që janë tuja, që të bëjë gala, për. Mos u ngut në rezultate, për. Gjërë të nëzëzë këtu te nxitimi, njeri nga natyra e tij është i nxitushëm, për. Nga natyra ti është nëzitu shumë. Edhe me që Allah për ditën e gjykimit, edhe për vetë Allah tebareke ve teala, për çka? Po flet Allahu xhelle xhelaluhu për mohuesit. Edhe ata kanë hise ma shumë në nxitim pse, kur nxitojnë? Ka dëshirë që si të falet, m'u shnosh. Nuk shnoshet, po më shah. Ka qef si të bën dua meiherë. Hala pa thonë ai, kështu të pa e bo mirë. Me i ra prej qiellit, kadale, mos po ngutesh, mos u ngut, Apo, nuk duhet m'u ngut. Ka qef, si ta bën një punë, meiherë për shembull. Një këshillë e kallxon, pret, aj që tash e zu vesh, në sabah, ka lëzëm që ja kështë m'u falë. Po mos u ngut, vlla, mos u ngut. Pse po ngutesh në udhëzim të njerëzve? Pse po ngutesh në përgjigje t'duas? Pse po ngutesh? Tek e fundit, tek e fundit, shpërblimi nuk merret n'dynja. Allahu po flet për ahiret, atje e prete, atje janë nderimet, atje janë ngritjet, atje janë shpërblimet. Këtu s'ndodhin bash ashtu. Këtu ki mundësi me konë ma i miri, po me konë i shkelun. Ti mund... Këtu ndodhin këto sene, vlla. Ti bone tonën, çka t'takon ty. Mos e prit këtë rrethanë m'u t'u rregullu, këtë më mirë, pastaj e tani me konë i mirë. Tani me njerëz bën edhe, edhe prindës bën mirë, për. Për na për shembull në vëzër, me konë që sa ma shumë namaz falë, apo, çdo namaz, si shkon te shpia, ka i qese dukat prej qiellit karapën, a jetë njëri pa u falë? Jo. Për na me një sexhde njeri, veç me ditë, vlla, me ditë, veç thuj, o Zot, shnoshe këta, shnoshet, a jet njeri pa ra në sexhde? Po, kjo qeta sprovë është, Allahun nuk e shohim se është sprovë, kush po beson me fakte, jo me sy, se nëse tani, nëse për shembull, nëse për shembull e përcaktojmë qët shtyllë, apo njësi matëse, sot t'meçëm jena, edhe kush e pranon se ekziston, është i meçëm, a është ky standard? Jo, kjo nuk është standard, kush është tani injorant e e e nivelin më të ulët të, të idiotizmit apo zot. Të ngjë shtyllë pa njeri apo. Nuk është kjo vlerë, pohimi i saj nuk ka vlerë. Mohimi i saj tani është problem apo. Andaj Allahu xhelle ve ala ka çu do fakte që një me meni shë apo. Që m'u dallu i mençuri nga injoranti e kështu me radhë. Sprovë, Ai tjetri në haram edhe fiton do. Qe me supozu, e po qe de? La, mos u ngut, ti mos u ngut. Ki me i pa shpejt rezultatet. Në dunja ki me i pa, veç mos u ngut. Ama mos u ngut me pa. Ka raste shumë që vijnë thonë hoxhë. E qysh me qysh me kuptu këtë. Unë munohna i ngrati me hallall, i thot vetes i ngrati me hallall. I ngrati është me haram vëlla. Thotë unë i shkreti munohna me hallall, i shkreti. Unë munohna me hallall, unë munohna mirë. Ai atje, as e ka gajle, as falet me haram, e edhe po i shkojnë punët. Unë e së pe qëri sytë. Se me ditë me këqyrë, apër. Se me ditë me këqyrë, ti edhe me mos u ngut, të eshe që të ke pa Zoti ty, kështë e fitru për këzimit, apër. Andaj mos u ngut, mos u ngut rezultate, mos u ngut këtë, që ka mirë, vlerësoje atë që të Allahu të kryn punë, apër. E, kur të lexojsh me këtë për shambull, po, po, me këtë po. E sheh që s'ot ke pa Allahu xhel-le, s'o kon me u pagu, e sa e mirë o rahatia, përkundër rrethanave, po, për. E këtë shpjegim, ma shumë e bëra, që na të përfitojmë. Ngase me mbajt në kufi për pejgamberin salallahu selem, do të jetë një rrëfim për Muhammedin salallahu selem, po na, jo. Ai po mos u ngut, po na mos nxito se Allah e ka përsipër, Allahu e ka marr, domethënë që ai edhe me e rujt thumme inna alejna bejanah e na e kim sqarimin e tij kuptimin e tij e ka marrë Allah përsipër na e qysh ruhet Kurani ruhet edhe kuptimi i Kuranit suneti i pejgamberit salasalem që është Domethënë burimi kryesor i kuptimit të kuranit, por edhe kurani sot ka me u rujt nga gjitha tendencat për keqinterpretime dhe keqshpjegime, ngase nëse hup interpretimi, teksti hup, çfarë kuptim ka teksti, kur realisht kuptimi i tekstit është komplet deformum. E Allahu xhel-le s'e ka zbrit tekstin që veç për sevap me lexu, por me u udhëzu me të, e me punu me të. Prandaj Allahu thot, na e kena përsipër me rujt. E gjithë ka me pas dijetarë e njerëz të devotshëm që me lejen e Allahut të madhëruar kanë me rujt interpretimin, interpretimin autentik të ajeteve, të haditheve, sipas frimës së asaj që ka qenë te pejgamberi, sallasaj dhe shokët e tij dhe dijetarët e famshëm pas tyre e kështu me radhë, gjeneratë pas gjenerate, deri në ditën e gjykimit të më. A është përkthim te kjo e ngutshmja dunjoja? Në sens po, pse s'ka thonë e doni dunjon, po e doni të ngutshmen. El-axhile është e ngutshmja. Që të flet për problemin, apo? E që manifestimi i këtij problemi është dunjoja. Dunjaja në esencë nuk është problem. Dunjaja në esencë është problem? Jo, nuk o problem. Dunjaja në esencë është përparësi, është mundësi, është begati që me të mund shumë e fitu. Kur bohet problem? Kur do senet që Allahu xhelle ula i ka pregatit për ahiret, ngutesh do me i marrë n'dunja. E po kush o problemi? Dunjaja ngutja. Nxitimi është problem ato. Don për shambull jetë. Ka qenë siklet. Për shembull, kur i ka i kanë ardhë kurejshët me e pyt për kanë ardhë kurejshët me e pyt për tri gjëra që i kanë msu nga hebrenjtë. Ata kanë qenë njohës të librit. E kanë ditë çka është shpallja pejgamberët. I kanë thonë pytne për tri senet. E kanë pyt për për Ashabul Kehf, për banorët e shpellës. Apo e kanë pyt për Dhulkarnejnin edhe për shpirtin, e rruh. Asnjë pejgamberi s'e ka ditë. As ka ni as din kush janë këta bile. Çfarë sikleti është kjo apo? Ja po çmë në shpallë. Hajt kush janë këta? S'di. Ti për shembull me kanë ti me kanë ai që i ki n'dorë informatat apo. A e kështu menjëherë ia thuje për? Po. Allahu xhelle s'ia kallzon. A e din? Po ta testojnë pejgamberin. Ani. Kështu po i kena informatat. Kjo është veç kur ti ti i gjithëpushtetshëm. Allahu teala apo. Krejt n'dorën e tij. Nuk nuk i bohet vonë kurgjo. Absolutisht. Nesër sabah kurgjo, prej Xhibrilin s'ka pa, prej prej paramendo çfarë sikleti. Ata po, atë kena thonë apo? A çfarë sikleti është kjo apo? S'ko. Në nxitim, në nxitim apo nuk ka argument. Në vonim ka argument, me tregu se ti me krejt standardet e tokës, t'i kisha përgjigje. Apo, ngase po kontestohet vërtetësia jote, me standardet e tokës, por na masim me tjera standardet. E kur ka ardhë shpallja, kur don pejgamberi, kur don Allahu, jo pejgamberi mi ka du që, a përshin që pejgamberi, që Allah që atë don, se me pas konë n'dorë teme e që atë ju kisha kthy përgjigjen Një muj dit është përfol nderi i grus së pejgamberit në Medine. Një muj dit! Si thashë, e dini, kemi shpjegu këtu, në disa ligjerata. Pre, pre, s'ka shpjegim, amë, një muj, pre, deri sa keq kanë pasi i kanë qitë, kanë thonë, kanë bo, u murr vesh, a e kuptu të kështë, këtë është ku është, po, eh, tash vjen shpallja. Kanjëherë vonimi është për, shpërfaq pozicionimet, Se njerëzit që nuk janë n'vend t'vet, këtë mane në men mirë, një që nuk është n'vend t'vet mirë, apo, nuk mun bën sabër gatë. E kur e teston me jetëgjatësi qëndrimit, apo, lëviz nga pozicionet. Për shembull, nëse, nëse dikush i joti, mik i joti, kushdo qoftë, e ka një sprovë sa këtu. Tri dita, kupton? Tri dita, kupton, ti i rrimi edhe kry vetëm. Kjo është dëshmi e mirë, po s'është ajo dëshmi e plotë që ti tri ditë bën sabër, kupton? Ama kur e ka një problem një vjet e dy, kupton? Sa më shumë të zgatët koha, apo? Ma tepër vështirësohet testi i, i dëshmisë, kupton? Dhe Allahu xhelle xhelaluhu i ka thonë që, mos u gutni, kupton? Edhe nxitimi në dynja është problem, edhe në mësim, edhe në rezultate, edhe në arritje, edhe në sukses, gjithçka është problem. Veç pse guteni, mos u gutni, e sheh zullumqarin bën keq, bën keq, bën keq, edhe kesh, subhanallah, kur ka me kajt ky njeri, kan, mos ki gajle, kan, edhe fort keq ka me kajt, edhe shumë ka me kajt, edhe s'ka m'u nalë kurr tu kajt, hiç mos ki gajle, veç mos u gut, Tha, dynjaja është që shtapën. Dhe ka në thotë Ibn Kajimi, rahimehullah, në qoftë se muslimanët kishin me qenë gjithmonë në triumf naltë, atëm, apo. Kur kish me kon koha me u testu, kush e ka përnjëme, kush s'e ka përnjëme. Kur lavdrohesh e ki përparsi edhe privilegjohesh, apo, tani do ibadete, ma kollaj shkojnë, apo. Ama kur bëhet problem, e këqyrësh e bëhet, e prapë rrin, e që kjo tash. Edhe kjo kalot, edhe kjo kalot, edhe kjo fazë, nuk ka kurgjë të përhershme në dynja. Veç mos u gut, apo, mos u gut. Dhe Allah, Allah po, problemi është çka, atje naltë, çka tha Allahu te, problemi, bel juridul insanu li jefxhura emameh, tha njeriu don që, bën gjunah, që ta, që ta mohon kijametin, kjo është një problem, apo, t'jetë i lirë sipas tij, në mëkatim, në shënim, kënaqësi, dhe, problemi tash këtu, Allahu thotë prapë, problemi është ngutia, te nxitimi, Nxitimi është i mirë në punë të mira. Kur din që është punë e mirë, nxito. Mos thuaj, a tha hoxha mos u gut. Jo, jo, hoxha tha mos u gut për punë tjera. Ama për do, po vallah gutu more. Bani more. Tha pejgamberi sa sallam ka thon, hajrul birri axhiluhu. Ka thon pejgamberi sa puna më e mirë është ajo e nxituara, që bën më herët, që nuk i lën hapësirë nefsit me bo kalkulime, kupton. Se si t'i jep nefsit hapësirë me bo kalkulime, atëherë shkon tu ra intensiteti. Sikur ai që ka vendos me dhonë do pare fisebililah, apo, e deri sa shku te shpia me i marrë, qas i ka rarë me dhe. Çdo hap që ka bo, të i roka 10 euro, ka 5 euro, apo, se tu i ra n'men çka ta se edhe kjo duhet, edhe kjo duhet, deri sa shku shpi, ka thonë kokë në dhonë për zeqat, se jo me dhonë zëtë Kur të këqyrsh hollë hollë për shembull, apo. Njeri kur kalkulon tani, të, kur të këqyrsh, që që kom punë të që që kom borxh, që kom investime, është dorë me m'jep mu, për shembull, apo. Pse, pse i ke hapsirë boll, mos i jep hapsirë, do punë heqë më smena. Më në që është verifikoje, a është e legjitimuar, a e kërkon Allahu, a është në rregull, a është koha, a është veni, a duhet. Mos më, mos më në avartë, ec, këtu po, Ama punë tjera për shembull që kanë të bëjnë me me natyrën e botës tjetër, me ahiret, s'kanë me dunja, mos u ngut, mos u ngut. Për shembull, a është dunjaja vend ku gjithmonë, gjithmonë, menjëherë, në maksimum, e vërteta del në shesh, a është dunja e? Jo, së është të Arë dë një e veni ku gjithë mund të mirët, e devotshmit, e të gjithë gjithë më ata janë. Të njohur e njerës të i dojnë në jënë të partë, e a dë një e qëtë? Jo, së dë një e qëtë. Po tash, që të ka folë Allah të vërë të në? Më së gotë, ti ka dalë. Allahu xhelle ve ala thot, atë ditë që po i flasim për të. Vuxhuhun jeumeidhin nadira. Ka fytyra të të ndriçuara nga bukuria. Nadira është fytyrë e ndriçuar nga bukuria, çka që është e bukur që ndriçon atë. Ila rabbiha nadira, duke shikuar në Zotin e tyne, apo. A s'është kjo ngushëllim i mjaftueshëm që mos u ngut se sabri, përkushtimet, dëshmia jote do të kurorëzohet me shikim në Allahun xhelle xhelaluhu. Ki me pa Zotin tënd. Ki me e pa atë. Pa asnjë mëdyshje ki me pa Allahun tebareke ve teala. Ila rabbiha nadira. Kjo është për botën tjetër. Çka marrim na për këtë dunja ose për ta kuptu na në këtë dunja? Allahu thot, "Vuxhuh." Pse ka përmend fytyrën Allahu xhelle ve ala që është e ndriçuar? Atë ditë të ndriçuar, apo. Aty i ndriçojnë durt, vend që ka marrë abdes ndriçojnë, apo. Këmbët. Këmbët që i kanë la duke marrë abdes. Edhe kërkun që mi kanë ndriçu. Gjithçka atë ditë besimtarit thotë, ka me pas. Pse fytyra, apo? Një nga kuptimet është se ftyra tregon orientimin, apo, ka je kon i kthym, apo. Apo, ka je kon i kthym. Dhe ila rabbiha nadira, duke shikuar tek Zoti i tyre. Ditën e gjykimit është kjo. Kjo është ditën e gjykimit, apo. E tash, ditën e gjykimit ka njerëz që vujnë, ka probleme, ka klithma, ka telashe. Këta, Zotin duke shiku, duke u knaqë. Pse edhe në dynja qashtu ka pas thirrje, joshje, kërkesa, domethonë, provokime për me u nxitue, për me u ngutë, për me i marrë knaqsitë, kështu ka pas. S'i ka bo përshtypje. Ai e ka pas ftyrën e kthyme ka kibla, ka Zoti i vet, apo? Edhe qaty ka kqyrë, apo? Fali sa dush ti, ofroj sa dush ti, joshe sa dush ti, nuk munesh me e josh, nuk munesh me e zhvendos, nuk munesh me e dekoncentru nga përkushtimi i tij që e ka nga Allahu xhelle ue ala. Shikoje sa e bukur është, apo? Ai ka qenë me zemër i kthyr ka Allahu xhelle xhelaluhu, ngase tek e fundit zemra është vendi ku ku mbledhen përshtypjet, apo? I bën diçka përshtypje zemrës. E tani shpërfaqet në lëvizjet e trupit. E zemra e tij ka qenë e kënaqur duke shikuar madhështinë e Allahut të madhërishëm. E kënaqur në adhurim të Allahut tebareke ue teala. Çdo joshje e dunjos, apo që ta zhvendos nga ky orientim, s'i ka bo përshtypje. S'i ka bo përshtypje. E po qashtu do t'jetë ditën e gjykimit po tash edhe me t'jashtme. Këtu në dunja u kon me të mrenshmen, dhe jashtme ka pasur. Atje e tëra do t'jetë edhe mrenshme edhe jashtme ndryqua. I kthyer ka Allahu tebareke ue teala. Apo, i kthyer me ftyrën e tij, siç ka qenë këtu i kthyer. Edhe përkundër vujtjeve, tmerreve, problemeve në ditën e gjykimit, ai është i qetë. Ai është i qetë. Walid ibn Mughira duke bo nadhar të këshyja të menua të të bo ftyrën nuk di ç'më ja ftyrë po gjithë gazetë ta keni ç'i ka basira e po çu s'ke bën ndonjë kësha s'po kupton e kësha a dhe tash me këto tema ja çu ka pak i ke bo do gestikulacione të caktuara duke u zymtuar duke u ngrys ftyrën tonë çfarë do të ketë ftyrën jeumul kijame Fakër, në gjuhën arabe është, domethonë, boshti kurrizor, el amud el fekari, boshti kurrizor, që e që e man njerin, domethonë, që e që e man njerin, domethonë. Edhe njeri fukara që është fekir, apo, boshti që e man jetën, s'e ka, pasunia, fekir, i thym, domethonë, boshti, domethonë. E këta, Thot tedhunnu en juf'ale biha fakire. A ditë është që në kurriz e ka thy ato. Kush e ka thy në kurriz? Kush të then kurriz? E ka thy në kurriz fort nxitimi i tij ato. E ke pa dikush kur fort domethon dështohet që asë po kurriz e ka thy. Në atë kuptim që s'un çohet, më me ja ka thy dorën e dritë tjetër në po. Ama edhe, edhe kukën mund me e qa ma lëviz, ama boshti kur thyhet, ça bohet? S'ka mo, s'lëviz, i palëvizshëm totalisht. Edhe ai e kupton që ju ka thy boshti kurrizor, s'ka kah me lëviz, këtë çka me lëviz, as ka të njofshëm, e sheh që as paret s'po kryjn punë, as kurgjo, e sheh që zhgënjim total, ditën e gjykimit, humbje totale, huqje totale, humbje totale, i thym, kurriz i thym, ato. Me nxitu ven ku s'bën me nxitu për shembull. Thehesh, kurriz thehesh. Edhe në dunja me nxitu me arrit do punë që s'jan për këtu, thehesh, keq thehesh. Ndërsa besimtari shikoj këta të thyer, të gjunjëzuar, të deformuar, të zhgënjyer, të mërzitur, këta ata duke shikuar Zotin e tyre të qetë, të sigurt e të rahatshëm. Dallimi, dallimi në dy pikat fillimi dhe fundi. Këta kan dasht me ju çil rruga për shfrenim, e këta kan dasht me ju çil rruga për adhurim. Këta kanë nxitu, e këta kanë prit pak atë. Qashtu u kon dallimi kryesor mes dy kategorive. Atë. Pastaj Allahu xhelle ue ala kthehet një një hap. Kjo është kiameti, e tash kthehet tek një gjendje tjetër që të do të flasim inshallah në ders na shon. Kella idha balagat at-taraqi. Allahu thot kur vjen shpirti te fyti, që do të dal, ai momenti që Allah përshkruan daljen e shpirtit, edhe momentet që njeriu realisht është në shkuarje e sipër kah momente të tilla, kush e di, kush e ka, Domethonë, sa e ka e, jetën e tij, ku e kina fund, nuk e dim na po. Mirëpo, kur Allahu flet për çastet e kiametit, për momentet e vdekjes, kjo gjitha duhet të jetë një shenjë vetëdijësuese dhe një sinjal që duhet trajtuar me seriozitet që njeriu të shikon se Duhet me nxitu kah pendimi, duhet me nxitu kah përmirësimi, duhet me nxitu kah punët e mira, ndërsa, ndërsa gjëra të caktuara, atje nuk duhet me nxitu ngase dunjaja nuk i ofron ato shërbime besimtarit, prandaj nuk i pret në dunja, i pret dikun tjetër. Dhe kjo është pjesa që për sonte pata dëshirë me trajtu, Allahu xhelaluhu na bëftë nga ata që i kanë fytyrat e ndriçuara, na rujt Allahu nga nxitimet që sjellin pasoja të pariparushme, që të thejnë kurriz keq Allahu na rujt, edhe të bojnë që të sharë si i palëvizshëm, s'ki kah t'ia man. Allahu na ndriçoftë fytyrat që të shikojmë në fytyrën e tij të bekuar, edhe në xhenetin e tij